beraz, uh, lehenik, bat eh, testu bat aurkezten uh, duzuena, eta hori, uh, frantziari lotua, eta frantziako lagialdi uh, egoeraz, zer da, salatzen duzue, lagialdi egoera hori luzatu izana? Ara, luzatu izana, eta ondorio txarrak dituela giza eskubiden, fen, pertsonen giza eskubiden uh, eh, kontra eman dezagun. Zen eta diadanik ateratu du amnestik txosten bat, devi bulverse deitua, duela hiru, bizpa hiru hilabete, eta horren segida da amnesti internazionalek frantzian egin ikerketa bat, pertsoner eh, mintzatu da, delako eh, etxen egoitea edo herrialdean egoitea delako ko asignazioa residence hori jasan duten pertsonak, eta agertu da amnesti horien giza eskubideak arras uh, edo bederen zirela. Bidez, eh, zenta amnestik eh, lan egiten du, beraz, eh, kasu konkretu batzuen gainean, pertsona batzuen bizipenen gainean, norren ganat uh, joan zirezte, et zer dira hojatera diren kasu konkretuak? Bai, asko, asko pertsona delako asignazioan rezidanz hori desan dutenak, asko pertsonekin mintzatu da, eta oartu da orduan, la euh, de la eragin uh, et zuela assignation résidence au Lehenik, assignation résidence lana galdu dute, lana, seneta euh, Lana, souten baduzuten, Beden errian lana, et souten zuten ordouane ordouane orduan, lana galdu eta ere biztan da uh, e, urbileko jendek edo la gaizki ikusi dituzte, gerostik, stigmatizazion delakoa, hein? behako txarrak biztan da, urbileko pertsonek, eta gero ere, azken efetu txarra edo eragin uh, latza, Beren e, batzu errefusiatuak ziren errefusiatu estatutuarekin. Eta hori ere, Euh, galdu dute diadanik batzuer, eman ezagun batzuek, eman ezagun txitseniar batek, eta beste batzu ere, ofpra delakoak eh, eh, deitu ditu, eta behar dute, beren kasua, berriz, eh, berriz landua izanen da. Kusitu guen, eh, dorio txarrak zituela jenden dako, Ta gainera, erabaki horiek hartzen dira, mm, espalin bada arbitrarioki bedaren eh, ahazoin eh, harrinekin. Bai, hori dio amnestik, eh, persona horiek erranik ere, benen bede ikerketan, oartu da, eh, delako note blanche poliziak eh, ekartzen dituen eh, paper batzu, fein, idatzi batzu, behinan eh, eh, ez dut zuztela gauza eh, zuzenak edo datuekin eta izenekin eta demoran denboran ongi finkatuak eta ez direla sobera zabalak direla. Ez dela froga zehatzik, pertsona horiek delako erradikalizazioan eh, sartuak zirela. Amnestika azpimahatzen dituen eh, punduetan, bat dira beste gai batzu edo hori da nagusiki? Bai, gehiendik horren inguruan da bai. Zenta ez da hain ezaguna hori, eh? eta kasu horiek eh, ez dira hain ezagunak prentsan batzutan ipatuak izan dira, alere. Eta ere amnesti dio, bon, eh, gobernamentoak behar duela biztan da publikoari sekuritatea eh, ekartzea hori zor bat eh, duela, baina giza eskubideak errespetatuz. Hori eh, beraz eh, plazaratua izan da, lagi aldiegoa era hori berriz bozkatua izan aitzin. helburua zen eh, beraz diputatuen gan Zekta, lagmak uh, pistea edo bai. erraitea kasu Ez bozkatzea. Ez eh, eh, galde egiten zuen, deputatuei, ez onartzea delako la egoera hori eta d'urgenz luxatzea. Hmm. Ez da entzuna izan? Ez bat ere ez duela bizpairu egun berriz luzatua da delako hori. Ara, beraz hori lagialdi egoeraren inguruko lana. Bestalde, Amnesti Internazionalen txostena, 2000 eta amabost eta 2000 eta amaseikoa, pla, paperez, uh, plazaratu dena, orain arte numerikoan zen bakarrik. Ara, hori da, urtero ateratzen duen eh, txostena, amnestik ateratzen duena, eh, mundu zabalean, hor agertzen da, giza egoera, gehienik uh, eh, gizasko biden urraketak binen batzutan ere gizasko biden militanteek zer egiten duten ere binen aurten uh, arras iluna da eh, txusten hori mhm. Zerk esplikatzen du uh, iluna izaitea? Bo, usaian bezala badira bizten da urraketa asko tortura kasik egun um, erialdeetan tortura, ora ino, Gero, uh, ogoita amar uh, eh, ere uh, kanporatu dituzte errefusiatuak igorriz berriz lan jererat, lan, uh, lan jererat. Hori, ogoita amar uh, errialdeek ere, do gobernamenduek. Eta gero, bestenaz, uh, hori usaian bezala maluruski da, benen, orai ikusten duena amnestik da konfliktoak orai asko eta ezin etenduak uh, direna nazio batuek ez dituztela Afen, uzten dituzela luzatzen, ziria dugu denek biztanda gogoan, badira beste bat zu ere, edo, edo burundin hasi den krisia ere, duela urte bat orai. Mm -hmm. Beraz, hori maluruski usaian bezala, behinan joan den urtean, zenta josten hori da, bimilata hamabosteko, bestean mm -hmm. urteaz, e, joan den urtean, bereziki, amnestik, uh, e, xalatzen du, uh, gobernamenduek, ez dituztela gehiago, giza eskubideen uh, konbentzioak eta lege, nazioarteko legeak, errespetatzen. Eta hori, binan, dener, ara, euh, kasik publikoki eranez, eh, ez dituzte la, horiek eh, nahi. E, batzuek ez dute ere gehiago dirurik emaiten, ez uh, eh, HCR delako errefusiatu eta lan egiten duena eta horiek. Uh, Europan berean, uh, nok aipatzen ditu Euh, Genevako konbentzioak uh, normalki errefusiatuak denak behar gintuzke uh, onartu uh, Genevako konbentzioak gerla ondoan eginak izan dira. Mm. Be ez dituzte haipatzen. Um, Genevako konbentzioa behar da horretarazteko bai. bizaz... Zer da Xuxana, da mm, testu bat eh, maiten dituena alegeak eh, eh, gerla denboretan eh, nola tratatu behar diren jendeak? E, bai, ez bakarri gerla denboretan ez persekuzioa da hitza, eh? pertsona batek. Persekuzioa jasaiten badu, beren lujaldean ez eh, edo herrialdean binen arrazoinak emendak dira. Eh, Erlixioa, uh, eh, etnia eta olako uh, arrazoinen zat edo po politikaz biztan da. Persekuzio da hori eta um, hori importantea da. Beraz, pertsona horiek Béardira onartu, hein, legea alada, convention de Genève delakoan. Mm. Eta ez dituzu igortzen Beris berriz, kanporatu eman dezagun et eta batzuek egin dituzte horiek, hein? turkiak ere, mm. ditu berriz, hola, siria dat. Hori, biziki, garantzitsua zen, eta kastik denek errespetatzen, eta orai ez da ala, Europan ere badakizu, hori mm-hmm. ez dela, arras, uh, urratua dela. Beraz, hori ditu, grina berezia amnistik, eh, hirurogoita amarrurte, eman ditugula uh, olako uh, urratz batzu aurrera egiteko, hein, giza eskubideen uh, ez dakit sistema bezala, zendaba dira asko konbentzio taliga. Mm. Horiek denak orai um, kasik baztertuak uh, direla mm. asko gobernamenduek. Eta, bai, amnesti galdek iten du, eh, hori, eh, antziko nuen, beste naz, nazio batuak, mazio euh, maizio batuer, erreformatzea behar dituzte aldak eta sakonak, zen eta mementoan ez dute siriako krisia ere geldiarazten eta hori, euh, eta bereziki ere um, nola erran arduradun nagusia sekreter general Ban Kimunek bukatzen du bere, lana, bere saila, lan saila urteunen unen Eta orduan amnestigalde egiten du, uh, eh, autua ere, ondoko ordezkari nagusiaren autua ere, behar dela erreformatu. Hein? Eta behar direla diakin hain zinetik, eh, zer programa, zer, zer ikus molde, ouais. Zer lehentasuna, da Ara, lehentasuna, mm. egisa eskubide eta mundu zabalaren entzat. Mhm. Eskoalegia aipatzeko beraz, eh, Estrasburgon Amnistia Internazional eh, Frantziakoaren biltzak eh, beraz, eh, bat proposamen bat aurkestekoa? Eh, bai, bon, erran behar da Amnistia Internazionalek mundu zabaleko, eh? eh, lan egin duela ikerketa eta, eta ekintzak berrogoi bat urtez eh, espainian eta eh, espain, eskualerriaz bereziki. Asko, eh, asko prentsa agiri eta mm, hor ditut, denak bildu ditut eh, mhm. Estrasburgen mm -hmm. erakusteko. Hamar urtez, eman zagudu goita bi, goita bi prentsa agiri eskualerriaz. Eta beraz, beraz, gure taldeek, noeran zailtasu bat zuten, orai duela zomat bost urte, ez da gehiago, eh, ez du ateratu Amnesti Internazionalek eh, eta bake prozesuaz. Azken uh, izan da eta hemen dut, ok, 2000 amekako uh, eh, urrian, eh, bistanda, ara, dela, Euh, Rittenauzuet, Espagne, l'annonce par l'ETA de l'arrêt de la violence est l'occasion d'engager des réformes sur le terrain des droits humains. Alors, Ori, hortan agertzen da, mm -hmm. hein, lela lotu behar et bon Eta, bon, ezin dugu beti hori euh, kuchi erakutsi jender, bon, erranen dute, badu, bosturte orai, eh, kaleratu dela hori. Hori nahi dugu, uh, segida, ikerketan eta lanean eta ekintzetan amnestik, amnesti internazionalek. Eh. Beraz, eh, eh, Londreseko bulegoek, bulegoetan dena. berriz lan egin eta posizio bat eman zenta penada, penada ez segitzea olako lan uh, sakona aipatuko diren uh, punduak pentsatzen alda gehen bat uh, inguruan izanen dela? Ah, ez bakarrik. Ez bakarrik. Ez ez, be, interneten, uh, eh, internetez uh, ikusten alditu zue, uste duten horiek, lehenago posizioak, ez bakarrik ez, bada impunitateaz, bada uh, inkomunikazioaz, delako sekeretuzko presoa, preso emaitea, eta mhm. horiek denak ez ez, badira asko asko gai. Egin zen erabaki proposamena, Euskal Herriaz, ez da baiatko da eta horron hartu balin bada, galdegina izanen zaio Amnistia Internazionali horretaz lan egitea. Bai. Eta sartzen mali magira hipotesian eh, hori hon dela, nola lan eginen du Amnistia Internazionalek? ah, ez dakit, eh, <laughs> ez, guk, uh, ikusten dugu zer eh, lan egin duen orai arte, eh, bada ere txosten bat, uh, orai duela, puh, zonbat, ogoita bost urte edo, ora, teratu zena, amnestiren grinak, bake bon, baina nahi ginuke alere um, segidezan zabalago orai, zenta um, edelako justiz eh, transizionel, transizio justizia hori, hortaz ere eh, hasia da lan egiten amnesti, eta ezagutzen dutan kasu batean, zenta uh, eh, gaitzeko lana egindugu luzaz, eta orai uh, pf, egoera latzean da, burundiko herrialdean, Ebien, eh mm. dokumentoa badut nik Mais. rekomendazion pour mm. une Orduan, lan egin du beste kasuetan zergatik ez eh, eskoaleriaz. Eta, kanpo, beste frantziako jendeikin mintzatuz, badera ez jakintasun bat, ala ere eh, eskoalegiaren inguruan, eta gaia ez dela ezagutu azkenean. Ah, bai, hori, uh, badakit orai, nire espaldetan dutara gaitzeko lanaz, eta ez ez zankiten uh, frantziako, frantziako amnestiren uh, berak, uh, eh, errandat dut pauen, eta paueko taldeak uh, berrogoi urte ditu, ugureak ere, bai honakoak ere, berrogoi urte. Zorionak. <laughs> Esker. eta orduan, hansen, eta bo, diot uh, nor nintzen, nundik, eta zer, eta errandaut, ah, zer lana emandu duzuen <laughs> duen, me zer lana zuen eh, proposamen horrekin. ez dira, asko badira, asko proposamen, eh, nola egan eh, estatu aldatzeko, eta hola, eta dirua, eta horiek denak. Eta gure proposamena da, Ruanda eta gurea, dira ondoan. Ruanda eta gero eskaliria. Eta... Ba, ongi zaut, erradiotet, ongi zaut e? Ruandaz eta eskueleriaz ondoan izan diten. Unta da, beraz, uh, eh, Amnistia Internazionalen uh, eh, biltzak nagusian, noiz izanen da biltzak nagusian? E, laster, e, ekainan, amekat amabian. Ekainaren, amekat amabian, eta... aurkeztuko duzuena, Jermen Blezio, Amnistia Internacional eh, baiunakoa, mil esker gurekin izanik? Milesker esker, mil esker batit eta entzulei ere.